les henoz, bideo egile et ça. Irasai urte hasik YouTube bideo plataformaleko eh, lehenetaik bat dugu aipatuko egunkuan. Behar bada ezaguna duzie Mathieu Some izenekua. Edo salulegik izeneko bideoekin famatu eginda, hoietan vidéo review sumait egiten zutian, hau da, interneten atzamaiten zutian, hiu bideo komentatzen zutian, aldikal txistiak e, egitez bar eh, gainen, edo halako eh, scène bat ezartez. Zehunta hogei bideo beno habo eginik dutu, eta erran behar da animaliko harrakasta bat bildu dila. Mena usuetan agitzenen bezala, be formatiak harrakasta geoguta biltzen bazian, horri alde suiaen sindromoa hukendu edo inspirazione geuta gutiago bazian idazteko, Antoine Daniel bezala bideo egitea ekuatu du beste formatu baten atsamaiteko. Eta igan hastin, berritarzun batekin, edo berritarzun batek harri du proiektu berri bat plantan ezari behitu, fikzione bat sortu du, iganteoz parte bat interneten ezar bitartez, eta aholkatzen deizia etorri ne, fikzione hau, uh, bon, hau, egia erran bideo edo, bai, bideo eginik du tiennent dutien entako habo eginik dela, bena, hale, ezagutu gabe plataforma hoi, nahi balin baduzie, balio dila ikustia YouTube Hero izena du fikzione hau, aholkatzen deiziet surtut, ez, eh, salu legik be emankizunain ikustia, huntan humore eger bat ekarten behitu, pertsonaje desberdinak jokatzen vidéo analizatzen dutien bideoak usutan ertzokeia zenbait zien, adibide baten emaiteko, batetan agertzen zen nurbait animaleko kesa batetan sartzen zena, bezopa baitu arra atzamaiten be sukaltian. Huna bideo hunentako, eh, kanto ezumait asmatzen zutian eba ezumaitaliz, eta huna kanto hau arra hartu zian bide hunentako. Be some trouble. But when you worry, you make it double. So don't worry. Be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Choo choo choo choo choo choo choo. Be happy. Choo choo choo choo choo. Don't worry, be happy. And got no place to lay your head. Somebody came and took your soup, so don't worry. be happy. Eta hala ikusen usi eze kalitate huneko kantoia, bideoa edo klip bat egin die hunekin ebai eta klipak eh, edo bideoako kalitate animalekuak dia bat kakot 6 milu ekin mesu politiko zumaite bai iganazten youtubeti umorea ekin ordin Mathieu Somme engan ajuiten halzide interesatzen balin basa izie!